Die Openbaring hoofstuk 14. Toe het ek die lam op Sion se berg sien staan en by hom 144000 mense met sy naam en sy Vader se naam op hulle voorkoppe geskrywe. En ek het 'n geluid uit die hemel uit hoor kom wat soos die gedruis van 'n groot watermassa en soos die gedreun van swaar donder weer geklink het. Die geluid wat ek gehoor het was ook soos die van siterspelers wat op hulle siter speel. Hierdie mense sing 'n nuwe lied daarvoor die troon en voor die vier lewende wesens en die ouderlinge. Niemand anders as net hierdie 144000 mense wat van die aarde af losgekoop is, kon hierdie lied leer nie. Dit is hulle wat hulle nie met vrouens besoedel het nie. Hulle het kuis gebly. Hulle volg die lam waar hy ook al gaan. Hulle is onder die mense uit losgekoop as eerstelinge vir God en vir die Lam. Uit hulle mond het daar nooit 'n leuen gekom nie. Hulle is onberispelik. Toe het ek 'n engel hoog in die lug sien vlieg. Hy het 'n goeie boodskap gehad wat vir ewig van krag bly. Hy moes dit aan die bewoners van die aarde, aan elke nasie, stam, taal en volk verkondig. En hy het met 'n harde stem uitgeroep: Vrees God en gee aan hom die eer, want die tyd het aangebreek vir sy oordeel. Aanbid hom wat die hemel en die aarde, die see en die waterbronne gemaak het. 'n Tweede engel het agter die eerste aangevlieg en uitgeroep: "Geval, geval, het die groote Babylon wat al die nasies van die wêreld drank van haar onseënlikheid laat drink het." 'n Derde engel het agter die eerste twee aangevlieg en hard uitgeroep: Wie die dier in sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorkop of op sy hand aanvaar, sal van die wyn van God se toorn moet drink. Dit word onverding in die beker van sy oordeel ingeskink. In die teenwoordigheid van die heilige engele en die lam sal hy met vuur en swaal gepyneig word. Die rook van hierdie pyniging styg tot in alle ewigheid op en hierdie mense het dag en nag geen rus nie. Hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en die wat die merk van sy naam aanvaar. Hier het die gelowiges volharding nodig. Hulle wat die gebooie van God nakom en in Jesus bly glo. Toe het ek 'n stem uit die hemel hoor sê: Skryf op: Geseënd is die wat van nou af in die Here sterwe. Ja, sê die Gees. Hulle sal rus van hulle arbeid want alles wat hulle gedoen het, volg hulle. Toe het ek 'n wit wolk gesien. Op die wolk het daar iemand soos die seun van die mens gesit. Hy het 'n goue kroon op sy kop gehad en 'n skerp sekel in sy hand. 'n Engel het uit die tempel uitgekom en hard geroep na hom wat op die wolk sit. Steek u sekel in en oes, want die tyd het gekom om te oes. Die aarde is ryp vir die oes. Hy wat op die wolk sit, het toe sy sekel ingesteek op die aarde, en die aarde is afgeoes. Toe het daar 'n ander engel uit die tempel wat in die hemel is uitgekom. Hy het ook 'n skerp sekel gehad. Nog 'n ander engel het van die altaar se kant afgekom. Hy het mag oor die vuur gehad en het met 'n harde stem geroep na die engel wat die skerp sekel het en vir hom gesê steek jou skerp sekel in en sny die druiwe trosse van die wingerd op die aarde af, want sy druiwe het ryp geword. Die engel het toe sy sekel op die aarde ingesteek. Hy het die wingerd op die aarde afgeoes en die oes in die groot parskyp van God se toren gegooi. Die parskyp buitekant die stad is getrap. Uit die parskyp het daar bloed uitgekom wat tot aan die tooms van die perde geraak het en 1600 km ver gestrek het.